لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حقيقة بلا شك سيسي تنوانصور متمويتو نواليو أميني كتك وحاي ودنياني نسيكو وتقو وتقسماما مشهيدي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء dar Siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao nao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israila al-kitab. Na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili fasbir inna wa'da Allahi haqq wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil wal ibkar basi subiri hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billahi innahu huwas samiul basir. Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu na wala huo hawaufikili basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nasi walakin akthara an-nasi la ya'lamun bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu lakini watu wengi hawajui. Wama yastawi al-a'ma wal-basir walladhina amanu wa 'amilu s-salihati walal-musii qalilan ma tatadhakkarun, na kipofu na mwenye kuona hawalingani, na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu, ni machache mnayoyakumbuka. إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكيكا ساعة تفيكا نايو هين شكا لكن watu wengi hawaamini وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نمولا Mola wenu mlezi niombeni nitakuitikieni kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wadhalilike Allahu akbar Allahu akbar La Hakika sisi bila shaka tunanusuru mitume wetu na waumini katika maisha duniani kwa kulipiza juu ya madui wao na kusimamisha hoja juu yao. Na siku ya kiyama watasimama mashahidi washuhudie kwamba mitume wamefikisha ujumbe wao na washuhudie kwamba makafiri waliukadhibisha. Siku ambayo madhalimu hautawafaa udhuru wao kwa yale walioyakosa kuyatenda duniani nao watapata laana, yani watafukuzwa kwenye rehma na watapata makazi maovu kabisa. Na hapa kwamba tulimpa Musa cha kuongea ya haki na tukawarithisha wana wa Israeli Taurati yenye kuongoa na yenye kuwakumbusha wenye akili zizo nzima. Ikiwa umejua tuliyokusimulia, basi subiri yewe Muhammadi kwa maudhi yanayokupata. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu ya kukunusuru wewe na kuwanusuru waumini ni kweli geuka. Nataka mafira kutoka kwa Mola wako mlezi kwa hayo ambayo kwa mnasaba wako wewe huisabiwa kuwa ni dhambi. Na mtakase Mola wako mlezi na kila upungufu kwa mtakaso unaoambatana na kumsifu jioni na asubuhi. Hakika hao wanajadili katika dalili za Mwenyezi Mungu bila hoja iliyotokana na yeye mtukufu hamna vifuoni mwao ila kutaka uluwa ubora wasifuate haki, wala huko kutaka kwao uluwa ubora hakwafikishii walitakalo. Basi wewe iombe hifadhi kutokana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kuenea kila kitu kusikia kwake na kuona kwake. Ninaapa bila shaka kuziumba mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Lakini wengi wa watu wametupa elimu wakawa hawaamini kufufuliwa juu ya kukubali kwao kwamba yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Na hawawi sawa kipofu asiyeona haki na mwenye kuijua wala hawawi sawa wema wenye kuamini na wakatenda mema na muovu wa itikadi na vitendo. Ni kwa uchache, uchache mno ndiyo mnakumbuka yenye watu. Hakika kiama kitakuja tu hapana shaka yoyote na eh, lakini wengi wa watu hawasadiki. Na anasema muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, niombeni na kupeni Hakika wale wanatakabari hata wakakataa kuniomba wataingia jehanamu, nao ni madhalili wanyonge.